borbi i partije Istinu su krili od naroda Krvopije crvena gospoda No sad hoću imati ostrog svijeće, Bog gusala i guslara ima, Hrsto zrno živjeće sa njim. knjaza, rucam glavom, selima ka sinove i zvanja, zbog njegova vojniče, kog držanja. A u tome teškome vremenu, kad Evropa bješe u planu, pouco opila. su krvavome gradu, Njemačku su presreli armadu. Držali je tri noći dana, dok su Srbi prošli put Jadrana. Tu je bio Krsto Popoviću, desna ruka je čekati da ga zovu kod ilje zvijere srpskog kralja vojska i poče Hristos tada, da njom treba Petrović da vlada, na državi novoj posta volja, Petar prvi, unuk Karadžorđa. A oficir crnogorskog knjaza, zbog vojničke časti kraj Nikole nemoćna i stara, nešće Petra priznat za vladara, ni njegova Aleksandra sina, no je ova ljudska veličina, okupio četu odmetnika, crnogorskih i srpskih ratnika, Petra.

je četu raspustio i u turdecu se se vratio da mu ne bi suđen od Boga kraja ognjišta umrijeti svoga kratko traja taj period mi svabo Balkan okupira, a za sudba zemlji dala nije, da se složno s osvajačem bije, nego braća na braću kidišu, za nesreću i sramotu išu A gavrani vas da žedni krvi, Krstuvije jezdoni ješe prvi. Što je tebi umorni ratniče, zar se tebe ovo zlo ne tiče? Kakve su te savladale muke, jesu li ti malaksale ruke? Je li ti se s sluša Palapa je naroda ne sluša se ira i smiju Gledajući braću gdje se Kako ruka Titove partije ako hoćeš biti komunista, prvo moraš pljunuti na Hrista, na kršasni oltare i crkve, ne poštovat ni žive ni mrtve, kakve jade čine partizani. Prosto švabe, prosto talijani, čeka crne dane. Popovice mu velikom čudi, šta sve mogu dočekati ljudi. Neka bude šta je Bog sudio, odlačini platio komunisti oba su mi sina to je Božja volja i sudbina najteža je roditelju rana kad je te gleda paronišana što sam bio ponovo ću biti uz mene će opet bit komiti sa tom mojom provjerenom vojskom. ću zemljom crnogoradskom, neću slušat ničije naredbe, jer si jedan imam ispred sebe. Markovi Stefami Dakle, jedan ti što sudiš s neba, griješim li da ovako treba? Munja sinu i nebo razpara, ko da neko starcu odgovara, ko poruka da je sve višnje muchas fašizam pade, crni djavo u zemlju ostade, takva biješe volja saveznika i nekakva mračna politika. Komunisti drže vlast i vladu, u ljudima gase svaku nadu, da će biti istine i pravede. I'm smutna Za naredbe benjine i neka je sa četom se svojom ne predaje. Strah zavlada se prepade, Už šta pozne planavci je grade. bi glavu smaknuli junaku, ubiti ga moraju što prije, to je volja njihove partije, koja driješ drije sječe dokle rakom goša im reče. kune zatit komitu i stavit mu željezne lisice, neka gleda narod Podgorice, kako vodim bijesnoga luka, napako svezani. desnice, još ne biješe svjestan šta je reka i kakva ga pogibija čeka. I mu srce brže od razuma, no kako je mogo smaknut suma, da je lakše uhvatiti luka, nego živac Hajduka luka četa za akciju Popoviću sprema kubusiju A u domu kod mugošeraka Gorko plače i moli ga majka Nemoj zaboravi Zar da to ideš do I da hvataš krsta od metnika Kojeg narod crnogorski štiti Jer nije su njegovi komiti Zlo nikako niđe napravili moj jedinče, mili A luz za lud i kletve i suze On se tiže i oruđe da ga čekaše pred kuću u toj crnoj zori cvanuću. Put kazuje pred njima uhode i skloništu krstovom ih vode, a duboko neđe u planinu Komita je ščetom u pećinu, svi stajahu toga lica, ispred vjeđa krvavih zenica, tišina je ne čuje se ništa, dok se krsto diže kraj ognjišta. Ispred svojih ljudi starac stade, pozdravi ih i te me braćo šta ću reći Ja ne mislim nikuda pobjeći Niti više hoću da se krijem Zadnju bitku ovdje ću da bijem Poginuti meni žao nije Odavno me ovo sunce grije Vi ste mladi, život je pred vama ako nema krvi na rukama, neka novim vlastima se preda, jer na mene nema šta da gleda. Živ se predati ne mogu i neću, ja sam svoju zaždi osjeću. Sad idite prostolam od Boga, nek me nađu krvnici samoga nem za meni je šteta tu se s Krstom pozdravila četa Sam komita osta u planinu Kavu gorski u svoju jazbinu Za tri dana i četiri noći Smrt je svoju čeko kad će doći Vazda spreman ka puška zapeta Dok goša i njegova četa Pred hajdučko sklonište izbiše Popovića krsta okoliše I gledaju kako će ko prije i zakona krsta da ubije. No, Mugoša glavu krio nije, ide go do pravo kako mi ti će svoju glavu izgubiti. Viknu krsto kad raka opazi, stani momče, bliže ne prilazi. Žaje starcu sjedi je kvasi, tvoju mladost jutro navat Već s mašinkom, i tubanu U tom nagant iz desnice planu I momačka prsa i sjepa Aj sudbina gorka i slijepa pa derako Komita se prekrsti pa reče Šta činite ljudski lešinari Zbog vas Krsto Popoviću stari Jutro mora pucat tu dijete Ko je vođa kukavičke čete Iza tvojih pleći što se krije Za oči znači ne smije Da me sveže i stavi lisice Evo krsta gdje ste kukavice U tom času ko da munja sinu Prolomi se plotu kroz planin pa na krsta lete kao Turci Na jošega tom u ruci Gorskog luka Hajdučke planine Junački je moj čega žalite crna gora? Oni mrtva poniješe raka, sa kukanjem srela ga je majka, rekoh li ti sine da ne ide da ćeš majci ludo da pogineš, za dijete moje ti ne znate, na kakve ćeš nagaziti jade, ne bi ruka Krsta Popovića, krstaž Barjak Pavla Orlovića, na Kosovu polju obruka, sine rako, majka ti kukala, što se lako davi, nego i te pravi. Tako majka plače i narica, nad kovčegom svog sina jedinca, ali je ova crnogorka dična u svom bolu, časna i pravičena. Nikoli Hrstolome sinu, smrtova ovako više očinu. Ubili smo danas odmetnika, kukavicu krsta izdajnika, namršti se heroj sa drvara, a ljuti to njima progovara, iako se protiv nas borio Kukavica nikad nije bio Niti može ko u Crnoj gori Sa junaštvom krsta da prekori Smrt njegovu ja svetiti neću ću mu zapalit cvijeću, ali oću časti mi svega kaju junaka da I Turci su hrabro Urina, poštovali istoka Turčina, naše krvave stijene, veliki se junaci cijene, kad je ruka Mirkova ubila, silno kagu Čengića smajila, Petar drugi dozvolio nije, da krvniku ga oči pije, iako mu devet brata smače, na kolac mu glavu ne natače. No mrtvom Petroviću rade, sve vi teške počasti odate kako da ja onda moram oca, zaslužnog ratnika se moj kolca, ne sahranim u crkvenoj sjeni, makar si jutra sudili meni. No uzalud velike riječi, ko krvnike moga da spriječi, narediše manite na tijelo veliko komite vječno trunu bez ikakvog znaka bez simbola velikih junaka u prokletu jamu što je poginut, kojemu se čita svijet divi, blago tome ko